Aho batez hartu da bai turismoaren inguruko estrategia. Turismo arduratsua lurraldearen koherentzia errespetatzen duena eta biztanleekiko errespetuan bozkatu dute. Eta intzuzen, ea ingurumena edo trantzizio ekologikoa aipatzen delarik, bat egiten duen kontzeptu horrek turismoaren garapenarekin galdegin diogu Daniel Oltzomendi Euskal Elkargoko Turismo Saileko arduradunari. Bai, hori da... Eh, Hori da plazaratua eh, izan dena, plazaratua izan dena lehenik ez eh, da klimaldaketa. Hara, eta uh, nahi tala ez profesionalak berdu, uh, edo aktibitate guziak hara uh, ondorioak ukain dituzte eta uh, behar ditugu landu uh, klimaldaketa hori buruz. Bigarren gauza da biztan lehen eta herritaren lekua. Eta bai, turismoaren politika batean, uh, eh, lehen lehentasuna baute. Eta uste dut azpi, uh, eh, azpi marratu dugula eta engaiatu eh, girela, uh, orde gisa ere uh, sistema uh, hortan uh, biztan dena, eta erreiten dugu argiki, uh, etxe bizitza ez da oporendako uh, lekurik izan behar, edo aterbeti edik izan behar, herritaren eta bizi, etxe bizitzak trabatzen balima dira. Eta politika guzietan hori aipatzen ginen lehenik dira biztan lendako, herritaren dako, eta hobe baliatzen aldu eh, balima dira e, eh, bisitarien dako. Hirugarren pundua da biztan dena eh, lurralde lugalde osoan hedatzia eta ez gune batzutan denak metatzia, Uh, behar da erran den bezala uh, izan dira markadak nun berlekuak aipatiak ziren turismo buileguetan eta erran behar da ere ez ginela baitez bada estrukturatiak erna Eh, beste delibero bat izan da, ibilaldien eh, eskema, e, proposamenak, ara, gehitzen, gehitzen dira, eta hortat e, bagoaz, eta irugarren puntua da, biztan dena, gobernantzia eta koherentzia izaitia, Uh, izaitia uh, lugalde untan. Uh, ara urbileko turismoa garatu nahi dugula uh, eta uh, Ora, orain eh, klima aldaketari buruzko uh, eh, eskema bat uh, sartzen dela. Bilgaiten taldeak ere alde bozkatu du baina ohar batzuk eginez, iparraldeko turismo bulego guztiak ezpaitira elkargoaren barne. Baionako turismo bulegoak adibidez, bere estatutu propioa du eta miarritzek ere bai, Nikol Etxamendi Bilgaiten taldeko itsasuko autetxiak hartu du hitza bai. Alor, lehenik, eh, boskatu dugu zen, bada estrategia bat, guai, Euskal Herrian, eta da, kigu nuntik eldu giren, eh? eta noita markanen ze borroka izan den eh, ipar Euskal Herrian eh, turismoaren eh, kontra, eta bai badugu egiazko estrategia bat, ulergarria gainera, Bai, egin ditut bi beden bat bat ez dena ez dena guti estrategia bat eh, eraikitzen bada behar da partekatu eta eta eraiki denen artean alta egun eh, tu, eh, turismo boleko orokora ez du hartzen bere barnean estazio klasatuak, eran nahi dut kanbo, baionan, gelu, miaritze eta endaia, eta hori problema bat da. Zenta nahi banin badu nahi badin badugu orekatu turismoa lurralde osoan, zenta guai, eh, badakigu dene kostaldi ahunt eh, itotoa dela eh, turistekin, eta behar dugu hartu behar diren bideak hori hori behar da hori egin denen, denak helgarekin. Eta hori da, enostez, pundu, Aulena estrategia untan, estrategia edera da, bainan ez da ono partekatua denen artian. Hala, pundu hori eta bigarren pundua da ez da, eh, ez da eh, dokumentu hortan agertzen klarki uh, eh, nola ze uh, no, uh, proposatzen den jendea diri bizi tegi uh, gisa. Eta hori behar da zehazki ezari, Zenta badugu politika bat azkar, politiko bat azkarra uh, eh, bizitigearen buruz emengo jenden zat, eta behar da ezari klarki zoin diren turisten zat, ez direna konkurentzian em, uh, eh, emengo jenden zat eh, diren biztegiak. Eta horien ustez, politikoki, badakigu badidera intenzioak gibelean, eh? me politikoki, hori bi, biziki importanta da, idaztia zinez uh, dokumentuan. Hala, biaren pundu hori.